Aitor genteria, txato, kasetalaria, berriki joan zaukuna, omendua izan da, joan den larun bat egoerditan eh, bai bere kasetalari lagunek, eh, lankidek, adiskideak denak eh, horziren, kantu, bertsu, denetarik entzunda, txatoren azken agurrian eta gure anginen, Una lehen lehenik eh, aire aizpek eh, eskaini kantua, Mercedes sosaren eh, kantu batetaik hartua, amets ahzailuzek idatzi bertsuak. Eskerrak bizitza, eskerrak bizitza, eman didalako, begien kabi bat nik zabaltzerako kolore guziak bazituelako zeru altuetan izar gorri asko ta artean maitea handago eman didalako entzumen oso bat nio hartzerako gauak ilker baten hotxatzuelako mailuen oiuak da oiu

na hizkuntza bat Niko Pentsatzeko hitzak Bazitu elako Se aska kantuak Talanturro frango Taraiek Maitea handago Lai lai lai Lara lai lai lai lai lai lai lai lai lai bizitza eman didalako hankara pausoa mihi bitzerako Ituelako deserturdin bat zenbat portugalkor ta haien artetik maitea noiz dator lararairairailara bizitza eman didalako irri fargoxo bat taputzu bat malko bire lokaztu bat ez dakit norako txori zauritu bat bihotz ta oinetan maitea handago bide lokaztu bat ez dakit norako txoriz auritu bat gioz barnerako ta oinetan maitea 1000 Aitea Gracias a la vida, Mercedes eh, kantua ezagutu duzue, amets eh, zailuzek e, eh, idatzi bertsuekin ginen hor, aire aizpak e, txatoren omenaldian, txato eskara erakaslea ere da eta zen e, luzaz eta antziren gau eskolako ikas, ikasleak eta horroitzapen zonbaitzu bat zituzten entzuna. Bai, gau, gau eskolaren, eh, baionako gau eskolaren eh, izenean, o momentu anitz eh, pasatu ditugu txatorikin, eta hemen bai ditugu bizpairu, bizpairu historiotipi. Orduan nire horretzapen, nirea, be izan da ere, batez ere, baionako pestetan, marmitakoa famatu hori egiten genituenean. Genitu Orduan, uh, txatok, lo egin gabe eta oino moskorturik, seguraski, gure marmitako tradizionala prestatzen zuen eta guk berarekin. Eta uh, izerditiantzak isurtzen, isurtzen, isurtzen bisaiatik gelditu gabe. Eta uh, marmitakoan uh, erortzeko, orduan, uh, eh, da, denok bere izerdia ian dugu Euskara ikasteko, eta ongi ikasi dugu. Bai, uh, asko eman duzu, txato. Hauzen uh, eh, lekuko bat, besterik ere izan dira gau eskolako ekina. gau eskola eta txato, txatu eta bayonako eskola. Bi hauen historia, historioz beterikoa. Historio anitz, huna tipi batzuk, ea, oroitzen ziztenez. Zali karikakoa, nik beti otoi jendetasunez, eta hart, otoi, elizan mesedez. Beti nik adio, siberutar edo italiar gizan, eta hark. Adio, izkian ezari olio, atagatzeko prezio. Biltxokoa, leku goxo ilun hartan zenbat gauza argi. Bertxo, kantu, afari eta antzerki. Zenbat bilkura bizi. Bertxo trikikale, kadian sonua erramanik, ostatu zostatu, txirula lagun, baina una tipia inarrosten ibon arkat, arkaitz eta bestekin. Azkenean, baina unako bestak, marmitakoari azken unkialdia eman, hau da izerdi bugusta, eta denek, zezu kaldari Jakin izan balute segatz mota zen. Bertsozalea zen nere eh, txato eta beraz joan den larun bateko menaldian hor ziren aito sarasua, ailean de alfago, hor zi besteak beste. Beroki ginen bainan, gelditu gaitu koz. Deo gailuak alde egin digula. Nahi du etxipena arroz Kantatzen segitzeko ozen eta zorroz Azken bertsoa ez darin, din gelditu hankamoz Azken bertsoa ez da di, gelditu hankamo. Lepotik hartu eta nola aiz galdezka, naiz berak ere ukan, unsu milak ezka. Lagun lehiala, egin eta eskan, Zuan basoa Arrazoina mia Lanean besoa Irela antzigabe Aintzinera soa Bapenea nidea Airean besoa Horra zatia nirtun Persona osoa Horra pertsona osoa Ari gaitu gozatzen hartu dugun nina Itxik ez duk munduan gain ditu ezina Gure ondoan hainbat irrintzi egina Isiltasuna ez du irten bide Gorabiotzak eta bolie aintzina, gorabiotzak eta aintzina. Katzetaria, katzetari lagunek, eh, adiskidek, ere beren lekukotasuna ekarri dute joan den larun bateana. Euskal edabideek uh, eh, kazetari fina galdu dugula, hoitaraziko dugu, roitarazia izan den bezala hemen behin behin. Pantxika maitia. Hitza orain, berriari lehenik, dut martxelo orgaindi dela, baina iparaldeko adarari emanen dugu hitza, hemen ditugu eneko bidegain, txatoren lankide hoia, eta norar belbide, eta ondotik entzunen eh, ditugu dugu Kaseta Info eta Info Zazpitik uh, ere, kolaboratza izan baitzen hainitzetan txato, eh, Davide horietan ere, idoia, beraz lehenik, eneko eta nora. Baionako gau eskolakoak e, mintzatu dira, mahmitakoa ipatu duten, ere txato gau eskolan ezagutu nuen, bostuktez e, eh, lan egin genuen eskolan elgarrekin, asko ikasi ere, txatori esker, bera nien ez mitako oietaz, bera hoitzen ez mahmitako bat ez, ordurako txato eta kolatu zuen mahmitakoa. 2002ko uda zen, baionako bestak, eta ahazoin zehatz bat zen, egunkaria etxi behia zuten, eta eh, egunkari behiak e, diru behar jabaz zuen, e, eh, haintzina eta txatok eh, egunkaria etxirik egon eta berria sortu ondoko hilabeteetan sekulako lana egin zuen e, sekulako elementu importante izan zen txato egunkariaren aldeko e, kampainan ipajaldean eta baita ere berria sortzean Txato, e, jendean itzek, ezagutzen zuten eta egunkarian hasi ere sekulako sarea bazuen elkarte munduan euskal gintzan politikan denetan jendean hitz ezagutzen zuen erriz erri ere bestaz besta ibiltzen baitzen jendean hitz ezagutzen zuen eta txato funtsezko elementua izan zen egunkari etxizutenean, zutenean eh, sare bat antolatzeko erri batzordeak antolatzeko egunkariaren sekulako sustengoa izateko lehenik egunkariak etxi zuten bide bidegabeki etxi zutenak eta gero behia sortzeko. Eta anekdota bat, nora entxeko jojoituko zira, nola txatu ezin joan e, andoaineko elkajetaratzetara edo donostiako manifestaziora egunkaria etxizutenean. Guiruak e, eh, hemen egoten ginen eh, hori zen gure taldea, baina holako min bat denean nahi da lankide guztiekin partekatu eta txatok hori ezin, ezin zuen, txatu e, hemendik ezin zen joan, noratani bai, eta manifestaziora joan ginen, eta manifestazioan e, eman zizkiguten, langile bakoitzari t-shirta urdin batzuk egunkaria ujera eh ohoituko zizte denak eh, eta guk e, bere pentsatu bat chatori eh, txatori, naiz eta txato manifestazioan ez izan e, txatori ere man behar eta ez dut txekula chatori txatori ze plazera egin zion begietan ageri zitzaion ze plazera egin zion guk e, guartaz ohoitzeaz eta t-shirta hori emaiteak eta, eta txatok berriak anitzor diola txatori. Nora, sare horrek e, erakusten du ere nola ze importantzia maiten zion elkarlanari, e, saretzeari eta bere lanbidean beti beti hori izan da bere ipar jojatza. Eh, saretze hori eta elkarlan hori. Hala, parte bat, eh, lekukutasun batzuen parte bat eh, bezik ez dauzkitzuegu gaur eh, goizuntan eh, eskaintzen hemen, jakintzazue hastezken aratxo eguntan, atxeko beratzi ontan, le hor txatoren eh, azken agurriko omenaldiko lekukotasun kantuta bertsuak osotasunien entzunen dituzuela, hastezken aratxo eguntan behatzi hontan eta baita ere igandea txaldearekin sei hontan euskal irratietan. Eta jakintza zue ere, ba, beste bertsu baitzu ere izan direla, eta horietan biziki polita, gurpolita polita egin dako xanti iparagirek txatori. Aita xor xenti korrak, aitor iretako, xantikoa zeukak zerbait, hiri erraiteko. Ibeti prestuitzen lana egiteko, monta ezak pixako bat, gupua zenerako, bersoiko nenak dizkia darako. Xanti iparragiren eh, bertso bat dugu hor entzun eta bururatzeko ba, joen gira eh, orai eh, txatok berak idatzi kantu batekin arrosako zolan denek badakizue aito jenteriak idatzi kantua zela aire aizpak diren euskal edabidetan zehaztea hemen entzun dituzue berria iparaldeko hitza biztan dena eh, kaseta.info, baina ere hemen direnak, eh, herria, usten dut peio zora juria, ikusi dut eh, kanaldudiko partaideak hor direla eta euskal irratietakoak ere ari direla soinua biltzen. Beraz, hor, eraikitzen ari gira, emeki emeki, eta uste dut eh, garatuko dugula txatoren indarrarekin batean. Orain denek ezagutzen duzuen kantu bat, arrosako zolan. Horretu behar da, txato erakaslea zela, gau eskoletako erakaslea. Eta badakizu urepelen egiten direla barnategiak, eta urepelen hainiz gauza pasatzen da. Eta han biltzen ziren uh, txato erakasle zen, baziren beste erakasle batzu ere musikariak. Peio egi, hemen beti doinu bat heldu zen beti, beti, beti, ezagutzen duzuen doinu hori. Eta gintzen uh, festivalaren sortzeko garaia, eta kantu bat sortu behar zela festipala markatuko zuena, eta biztan dena airea izpek errantzuten duinu hori ongi ezagutzen dugu, goazen ba hitz batzu horren eh, gibelean ezartzerat, eta txatok asmatu zituen eh, hitzak. Beraz, orain, denek betan, kantatuko dugu arrosako zolan airea izpekin betan. Gil Arran Berriz, akordeonean hemen. Erran bezala, txatori egina izan den eh, omenaldi hau bere oso tasunean, astezken aratxean behatziontan eta igandean atxaleko seiontan. Gaituzten modan,